14 skirsnis Nuolatinė improvizacija kvailai niokoja protą. Tekantys salus neputoja. Ponai, neskubėkime. Suteikime mūsų išgertuvėms didingumo. Valgykime susikaupę. Puotaukime palengva. Nesiskubinkime. Pažiūrėkite į pavasarį. Jeigu jis per greitai ateitų, to jau sudegtų, atseit sušaltų. Skubėjimas žudo persikų ir abrikosų medelius Perdėtas uolumas žudo gerų pietų grakštumą ir džiaugsmą. Nepersistenkime ponai. Grimo dėlė Renjeras šiuo atžvilgiu visiškai sutinka su Taleiranu. Grimo dėlė Renjeras 1758-1838 literatas linksmo gastronomų almanacho autorius. Duslus protesto gausmas pasigirdo susirinkusių jų tarpę. Tolomjesai, palik mus ramybėje, tarė Blašvelis. Šalin Tironą sušuko Fameilis. Te gyvuoja smuklė, nebūkim susmukę. Lajuokėsi snukiai, šaukė listolje. Tam ir sekmadienis, vėl tarė Fameilis. Mes visiškai blaivus, pridūrė listolje. Tolomjesai, tarė Blašvelis. Tu įvertink mano nepajudinamą, mano kaimišką rimtį. Ne, jį veikiau monkalmiška. Šis nelabai vykė žodžių žaismas padarė į kalną tekšteliusių akmens įspūdį. Markizas de Monkalmas buvo garsus tais laikais rojalistas. Vėsaus varlės bergint nutilo. Bičiuliai, sušuko Tolomjesas, lik vėl būtų atgavęs autoritetą, atsikvošėkite. Tikrai šis iš dangaus iškritęs kalambūras nėra vertas, kad dėl jo žmonės netektų žado. Ne visa tai, kas iš ten iškrinta, yra verta entuzijazmo ir pagarbos. Kalambūras – tai aukštybėse skrajojančio proto išmatos. Juokelis krinta, kur pakliuvau, ir protas, pliurptelėjęs kvailybę, dingsta dangaus mėlynėje. Balkšva dėmė, paskidusi ant uolos, nekliudo kondorui sklandyti. Aš anaip tol nenoriu žaisti kalambūro, aš jį gerbiu, tačiau tik tiek, kiek jis to vertas nedaugiau visi subtiliausi ir žavingiausi žmonijos atstovai, o rasi ir būtybės už žmonijos ribų, naudojosi žodžių žaismu. Jėzus Kristus pasakė kalambūrą apie Šventą Petrą, Mozė apie Izaoką, Eshilas apie Poliniką, Kleopatrą apie Oktavijų. Įsidėmėkite, jog Kleopatros kalambūras buvo pasakytas prieš akciumo kautines. Ir jeigu ne jis, niekas neprisimintų Torino miesto, kuris graikiškai reiškia samtį. Šitai konstatavęs grįžtų prie savo kreipimusi. Broliai mano škartoju, mažiau uolumo, mažiau plušėjimo, mažiau perdėjimo net samojose džiaugsmuose linksmybėje ir žodžių žaisme. Paklausykite manęs turinčio amfieradijaus išmintį ir Cezario plikę. Viskam reikalingas saikas, net žodžių rebusams – Est modus in rebus. Visame kame turi būti saikas. Horacijus satyros. Viskam reikalingas saikas net pietums. Jūs mėgstate obolinius piragaičius, ponios, nepiknaudžiaukite jais. Net oboliniai piragaičiai reikalauja sveikos nuovokos ir meno. Rajumas keršyje pačiam rajūnui. Gula punit gulaks virškinimo sutrikimas, viešpaties Dievo pamokymas kelviui. Ir įsidėmėkite štai ką. Kiekviena mūsų aistra, net meilė, turi savo skelvį, kurio nereikia perkrauti. Kiekviename dalyke reikia mokėti laiku parašyti žodį fenis, galas. Reikia susilaikyti, kai sveikas protas liepia, raktų užrakinti savo petitą, uždaryti į šaltąją savo fantaziją ir patys save nuvesti į nuovadą. Išminčius yra tas, kuris tinkamu momentu moka areštuoti patį save. Nors truputį pasitikėkite manimi. Iš to, kad aš šiaip ar taip studijavau teisę, o tatai liudyje mano išlaikyti egzaminai, iš to, kad aš žinau, koks yra skirtumas tarp bylos, kuri nagrinėtina, ir bylos, kuri ruošiama nagrinėti, iš to, kad aš lotiniškai gyniau disertaciją apie kankinimų būdus Romoje tais laikais, kada Munacijus Demensas buvo tėvažudystės bylų kvestorium, iš to, kad aš, kaip atrodo, būsiu teisių daktaras, iš viso to nebūtinai seka, jog aš visiškas idiotas. Aš jums patariu būti santuriems savo troškimuose. Ir sakau tiesą, tas taip pat teisinga, kaip kad aš vadinuosi Feliksas Tolomjesas. Laimingas yra tas, kuris išmušus valandai padaro herojišką sprendimą ir įsižada kaip sula arba kaip origenas. Sula 138-78 metai prieš mūsų erą. Romos karvedys ir valstybės veikėjas. Laimėjęs daug puikių karinių pergalių, jisai buvo paskirtas neribotam laikui diktatorium, žiaurus uzurpatorius. Vieneri metai prieš mirtį jis atsisakė nuo valdžios ir pasitraukė į privatų gyvenimą. Origenas, antro trečiojo amžiaus krikščionių filosofas – Pradėjus persekioti Aleksandrijos bažnyčią, jis pasišalino į Palestiną. Favoritė klausė su didžia atida. Feliksas tarė jai, koks gražus žodis, man patinka šis vardas, jis lotiniškas. Mūsiškai tai būtų prosperas, laimingasis. Tolomjesas kalbėjo toliau. Džentelmenai, draugai, bičiuliai, gal jūs norite nebejausti daugiau kūniško geidulio, Apseiti be vedybinio guolio ir niekinti meilę. Nieko nėra paprastesnio. Štai receptas – limonadas, dažnesnis mankštinimasis, sunkus darbas. Varginkite save, vartykite akmens luitus, nemiegokite, budėkite, pliaupkite salietrinius gėralus ir vandens lelyjų arbatą, mėgaukite saguonų ir pipirų emulsijomis, visą tai pagardinkite griežtą dietą, stipkite badu ir be viso to pridėkite dar šaltas vonės – žolių juostas, neužmirškite šviriniais plokštais apsiplovimų Saturno esencijos kėdinių ir šiltų prievilgų iš cukraus vandens su atstu. Man geriau patinka moteris, tarė Listolie. Moteris svarė toliau tolomjesas. Saugokitės moters. Vargas tam, kuris pasikliaus nepastovę moters širdimi. Moteris klastinga ir vingri. Ji nekenčia gyvatės iš profesinio pavydo. Gyvatė tai jos konkurentė. Tolomjasai sušuko Blašvelis, tu girtas. Ir dar kaip sutiko Tolomjasas. Tai būk linksmas, pridūrė Blašvelis. Sutinku, atsakė Tolomjasas. Ir prisipylę stiklinę jis atsistojo. Garbė vynui, nunai tave, bakhai dainuoju. Pardon, panelės čia ispaniškai. Ir štai įrodymas, senjoras. Kokia tauta, tokia ir statinė. Kastilijos aroba turi 16 litrų, Alikantis Kantaras 12, Kanarų salų Almudas 25, Balearų salų Kuartinas 26, Caro Petro statinė 30, tegyvoja caras milžinas, tegyvoja jau statinė dar didesnė už jį. Gerbimusios damos, bičiuliškas patarimas. Nesivaržykite, klaidinkite savo kaimynus, kiek jums patinka. Meilės savybė yra klysti. Meilės nuotykis netam yra duotas, kad šliaužotumėj ant kelių ir pasidarytumėj kvaiša kaip anglų tarnaitį, kuri, plaudama grindis, prisitrina ant kelių nuospaudas. Ne, jis to nereikalauja. Jis linksmai klajoja saldus meilės nuotykis. Sakoma, klysti yra būdinga žmogui, o aš sakau, klystančiam yra būdinga įsimylėti. Mielosios damos, aš jūs visas dievinu. O Zefina, o Žozefina, netaisyklingas jūsų veidas būtų žavus – jeigu jame viskas būtų savo vietoje. Jūsų veidukas toks, lygas per neapsižiūrėjimą būtų ant jo atsisėdęs. O dėl favoritės, o nimfos ir mūzos, kartą žengdamas per griovį, Geren Buaso gatvėje Blašvelis pamatė dailios merginos kojas, standžiai aptemtas baltomis koinėmis. Šis prologas jam patiko ir jisai įsimylėjo. Pasirodė, kad mergina, kurią jis įsimylėjo, yra favoritė O favoritė tavo luputės Joniškos. Kadaise gyveno graikų tapytojas vardu Euforionas, kuris buvo pramintas lūpų tapytojų. Tik tai šis graikas būtų vertas tapyti tavo burną. Klausyk, prieš tave nebuvo pasaulyje būtybės vertos šio pavadinimo. Tu sutverta oboliui gauti kaip venera arba jam suvalgyti kaip jieva. Tu davei pradžią grožiui. Aš ką tik paminėjau jievą – tai tu ją sutvėriai. Tu visiškai verta gražiaus moters išradimo patento. O favorite, daugiau aš jums nebesakau tu, nes iš poezijos pereinu į prozą. Jūs neseniai kalbėjote apie mano vardą. Mane tai sujaudino. Tačiau, kad ir kas mes būtume, nereikia pasitikėti vardais. Jie apgaulingi. Aš vadinuosi Feliksas ir nesu laimingas. Žodžiai meluoja. Nereikia aklai tikėti apibūdinimais, kuriuos jie mums duoda. Būtų klaida liežė ieškoti kamščių, o po pirštinių. Mis dalyje jumis dėtas aš vadinčiausi rožę. Gėlė turi turėti aromatą, o moteris protą. Aš nieko nepasakysiu apie Fantiną, tai svajotoja, sapnuotoja, susimaščiusi, įsiblaškiusi, jausminga būtybė, tai pamėklį, įgavusi nimfos pavidalą ir apsigaubusi skaistybę vienuolis, kuri išklydo iš kelio ir gyvendama grizeteis gyvenimą ieško prieglaudos iliuzijose, kuri dainuoja, meldžiasi ir kontempliuoja dangaus žydrynę, nelabai susivokdama, ką mato ir ką daro, ir kuri įbedusi akis į dangų, klidinėja po sodą, kur daugiau paukščių negu jų yra iš viso pasaulyje. O Fantina, žinok, aš tolomjesas, esu tik tai iliuzija, bet į manęs nesiklauso šita šviesa plaukė chimerų duktė, Beje, ji visa gaivumas, žavumas, jaunatvi, švelnus rytmečio vaiskumas. O Fantina mergelė verta vadinti saulute ar perlu, jūs esate puikiųjų rytų moteris. Mėlusios damos, kitas patarimas. Netekėkite, santuoka tai skiepai. Jie gali pavykti ir gali nepavykti. Venkite šitos rizikos. Bet ką aš čia kalbu? Bereikalo aušinų burna. Vedybų klausimų merginos nepagydomos – ir visa, ką tik mes išminčiai pasakytume, jokių būdų nesukliudys liemenių siuvėjoms ir kurpelių dirbėjoms svajoti apie vyrus, deimantais apibertus. Na kągi, tebūnė taip, bet štai ką jums reikia įsidėmėti. Jūs per daug valgote cukraus. Jūs turite tik vieną įdą, o moterys, jūs amžinai graužėte cukrų. O graužikų lytie, tavo gražus baltidantukai dievina cukrų. Tai štai klausykite didžiai. Cukrus tai druska, bet kurį druską džiovina, o cukrus džiovina labiau negu visos kitos druskos. Per venas jis iščiulpia visus skystus kraujo elementus. Iš čia kraujo sutirštėjimas, o paskum susitvenkimas. Iš čia tuberkulės plaučiuose, iš čia mirtis. Ir štai kodėl cukraus lyga ir džiova yra kaimynės. Taigi, netreukškite cukraus ir gyvensite. Dabar apie vyrus. Ponai, laimėkite pergalės nesigėdydami grobkite vien iš kitų mylimasias. Su damomis artėkite ir skirkitės kaip šokyje. Meilėje nėra bičiulystės. Visur, kur yra graži moteris, prasideda karo veiksmai, jokio pasigailėjimo, kova žudbutinė. Graži moteris – dengstis karui. Daili moteris – nusikaltimas vietoje. Visi užpuolimai, kuriuo žino istorija, yra kilę dėl Sijono – turėti moterį vyriškio teisė. Romulas pagrobė Sabines, Vilhelmas pagrobė Sakses, Cezaris pagrobė Romėnes. Vyras, kuris neturi mylimosios, lyg vanagas klando ties svetimomis meilužėmis. O dėl manęs, tai aš tiems nelaimingiems viengungiams primenu puikų Bonaparto šūkį mestą Italijos armijai. Kareiviai, jums visko trūksta, priešas visko turi. Tolomjesas staptelėjo. Atsikvėp, Tolomjesai, tarė Blašvelis. Ir tuo jau pat Blašvelis pritariamas Listolie ir Fameilio, graudžia gaida užtraukė vieną tų dainuškų, kurias traukia amatininkai, dainuška sudaryta iš pirmų pakliuvusių žodžių, gražiai rimuotų arba visai nerimuotų, tokių pat beprasmiškų, kaip medžio šakelių judesiai ir vėjo užimas, dainuška gimstančia pypkių dūmuose ir dingstančia, įsisklaidančią draugė su tais dūmais. Štai kokiu kupletu atsakė tas trejetas į Tolomjaso kalbą. Vienuoliai gudrų žmonės rinkt pinigus sumanį ir kelt toner Klermoną į popiežius Senžanę. Bet per kvailumą savo tiaros jis negavo ir pinigai vienuolių tai be naudos prapuolė. Tačiau šito nepakako Tolomjeso improvizacijos įkarščių atvėsinti. Jisai ištuštino stiklą, Vėl jį prisipylė ir pradėjo iš naujo. Šalin išminti. Užmirškite visą, ką jums pasakiau. Nebūkime nei dori, nei dorengi, nei dorovengi. Aš keliu taurę už linksmybę. Būkime linksmi. Papildykime teisės mokslų kursą beprotybę ir maistu. Lai gyvuoja teismo procesas ir virškinimo procesas. Tegu Justinjanas susituokė su puota Džiaugsmas lygi pat gelmių. Gyvuok visatą. Pasaulis tai stambus deimantas. Aš laimingas. Nuostabus paukščiai, kokia šventė visur aplinkui. Lakštengala, tai nemokamas Elvijų. Vasarą aš sveikinu tave, o Liuksemburgo sodė, o Georgikos, kurios skamba princesės gatvėje ir observatorijos alėjoje, o susimastę kareiviukai, o žavingosios auklės – jūs taip saugojat vaikus, kad pačios galite nuo jų neapsisaugoti. Amerikos pampos man patiktų, jei neturėčiau Odeono arkadų. Mano sielas skrenda į neįžengtas girias ir savanas. Viskas puiku. Saulės spinduliuose zirzė musės. Saulė nusičiaudėjo ir užgimė kolibris. Pabučiuok mane, Fantina. Jis apsiriko ir pabučiavo favoritę. Arklio mirtis. O juk pas Edoną geriau galima pavalgyti negu pas bombardą, sušuko Zefina. Man bombardą geriau patinka už Edoną, pareiškė Blašvelis. Šia čia daugiau prabangus, daugiau azijietiškumo. Pažiūrėkite į salę apatiniame aukšte. Sienose spindi veidrudžiai. Būtų geriau, kad čia taip spindėtų lėkštis, atkirto favoritė. Balašvelis nenusileido. Pažiūrėkite į peilius. Bombardos peilių kreuno sidabrinis, o Edono kaulinis. O sidabras juk brangesnis už kaulą. Tik tai ne tiems, kurių žiauno sidabrinis, įterpė Tolomjesas. Šiuo metu įžiūrėjo į invalidų namų kupolą, matomą pro bombardos langus. Stojo tyla. Talomjesai sušuko fameilis. Ką tik dabar mes su Listolje ginčijomis. Ginčytis geras dalykas, atsakė Tolomjasas, bet vaidytis geriau. Mes ginčijomis apie filosofiją. Puiku. Ką tu labiau vertini? Dekartą ar Spinozą? Dezožie, atsakė Tolomjasas. Dezožie, vodevėlių ir dainuškų autorius – XIX amžiaus pradžioje vadovavęs literatūrinio ratelio modernioji smuklė linksmoms sueigoms, kurios vykdavo garsioje tais metais kavinėje Roche de Cancale. Padarė šį sprendimą, jis išgėrė ir kalbėjo toliau. Aš sutinku gyventi. Dar ne viskas baigta žemėje, kol gali nieko smalti. Aš garbinu štai nemirtinguosius dievus. Mes meluojame, bet ir juokiamis. Mes tvirtiname, bet abejojame. Netikėtumai trykšta iš silogizmo. Tai puiku. Yra šioje žemėje žmonių, kurie moka linksmai atidarinėti ir uždarinėti slaptąją paradoksų dėžutę. Šisai vynas, mielosios damos, kurį jūs taip abejingai gerite, žinokit, yra Madera iš Kural das Freiras vynogynų, augančių 317 tuazų aukščiau jūros lygio. Gerdamos turėkite šitai omenyje. 317 tuazų o ponas Bombarda, mūsų puikusis moklininkas, tuos 317 tuazų jums atiduoda už 4 frankus 50 centimų. Fameilis vėl jį pertraukė. Talomjesai, tavo nuomonė įstatymas. Koks tavo mėgstamas autorius? Ber... Kenas. Ne, šū. Berkenas, 18 amžiaus pabaigos prancūzų rašytojas, įsigijęs populiarumą religiniais ir moralistiniais veikalais vaikams. Beršų, žurnalistas ir poetas, žinomas daugiausiai kaip jokingos poemus gastronomija autorius. Ir Tolomjesas varė toliau. Garbė bombardai, jis galėtų prilygti monofisui elefantiečiui, jei galėtų man pristatyti šokėją ir tigerlionui keroniečiui, jei galėtų man parūpinti Jetera. Mat, mėlosios damos, Graikijoje ir Egipte taip pat buvo bombarda. Mes žinome tai iš Apulėjaus. Apulėjus, antrasis amžius, senovės romėnų rašytojas iš Megarus, kurios gyventojai, kai buvo manoma, užsiminėjo burtais. Į pasaulinę literatūrą pateko kaip autorius romano Metamorfozės arba Aukso asilas – kur duotas platus tų laikų papročių ir prietarų paveikslas. Deja, visuomet tas pat ir nieko naujo. Nieko nežinomo nebeliko kurėjo kūriniuose. Nieko naujo nėra po saulę, pasakė Saliamonas. Meilė visiems ta pati, pasakė Vergelijus. Ir medicinos studijozas su savo drauguže – įlipa senklių į galiotą taip, kaip Aspazija su periklu, kad pakildavo į vieną iš samų laivyno galerų. Dar vienas žodis. Ar žinote, mielosios damos, kas buvo Aspazija? Nors jinai gyveno tais laikais, kada moterys dar neturėjo sielos, bet ji turėjo sielą. Rožės ir purpuro atspalvio siela, karštesnė už ugnį, skaistesnė už ryto aušrą, Aspazija buvo būtybė, kurioje jungėsi dvi moters kraštutinybės. Ji buvo paleistuvė ir deivė. Joje gyveno Sokratas ir Manona Lesko. Aspazija buvo sukurta tam atvejui, jeigu Prometėjui prireiktų kekšės. Tolomjesas įsismagino ir būtų buvę nelengva jį sustabdyti, jeigu tuo momentu krantinėje nebūtų suklupęs arklys. Nuo sutrenkimo staiga sustojo ir vežimas ir oratorius – Tai buvo sena liesa, kai lelupio verta kumel palaikė, pakinkytai sunkiai prikrauta vežimą. Ties bombardą kumelė, pervargus ir visiškai netekusi jėgų, sustojo ir atsisakė toliau vežti. Tas įvykis sutraukė minę smalsuolių. Vos spėjo pasipiktinęs vežikas suderama šiam atveju energiją ištarti sakramentalinį žodį maita, draugė kirzdamas negailestingai botagu, gyvulys parkrito ir daugiau nebekėlė. Išgirdę praeivių triukšmą, linksmėji Tolomjesų klausytojai pasuko galvas į langą ir Tolomjesas tuo pasinaudojęs užbaigė savo trumpą kalbą šiuo melancholišku posmu. Liūdnas likimas gėlės ir karietos, paukščio lakaus ir kumelės senos, krito jį gatvėje kojas parietus, aidi keiksmai iš vežiko burnos. Vargšas arklėkas atsiduso Fantina. O dar jie sušuko. Štai tau. Fantina to jau pradės raudoti arklių. Būktų man tokia kvaila. Šią akimirką favoritė, susinėrusi ant krūtinės rankas ir atlošusi galvą, ryštingai pažiūrėjo į tolobjesą ir paklausė. Na, o kurgi siurprizas? Visiškai teisingai atėjo laikas, atsakė tolomjesas. Ponai išmušė valanda nustebinti mūsų damas. Mielosios damos, Palaukite mūsų valandžiukę. Siurprizas prasideda bučkiu, tarė Blašvelis. Į kaktą, pridūrė Tolomjesas. Kiekvienas iškilmingai pabučiavo savo meilužę į kaktą, po to visi keturi paskui kits kitą išėjo pro duris, pridėję pirštą prie lūpų. Jiems išėjus favoritė ėmė ploti delnais. Jau ir dabar įdomu, tarė ji. Tik neužtrukite per ilgai, negarsiai tarė Fantina. Mes jūsų laukiame. Linksma linksmybės pabaiga. Likusios vienos merginos priejo poromis prie langų, atsirėmė alkūnėmis ant palangių ir iškišusios laukan galvas pradėjo šnekučiuotis bei juokauti. Jos matė, kaip jų vaikinai susikibę už parankių, išėjo iš bombardos restoranėlio. Jie atsigrėžė, šipsodamiesi joms palinkčiojo galvomis ir išnyko dulkinoje sekmadienio grūstyje, kuri kiekvieną savaitę užplūsta Eliziejaus laukus. Nebūkite ilgai, sušuko Fantina. Įdomu, ką jie mums atneš, tarė Zefina. Tikriausiai, ką nors gražaus, atsakė dalyje. Aš norėčiau, tarė favoritai, ką nors iš aukso. Veikia jų dėmesį patraukė ekipažo judėjimas krantinėje, kuri buvo matyti pro didelių medžių šakas – kaip tik šiuo metu tenai važiavo diližanai ir pašto karietos. Beveik visos kelioninės karietos vykstančios į pietus ir vakarus tais laikais eidavo per Eliziejaus laukus. Daugumas jų važiuodavo krantinę ir išvykdavo pro pasį užkardą. Kas valandėlė kokia nors griozdiška, geltona ir juodai nudažyta karieta, sunkiai pakrauta, triukšmingai dundanti, netekusi formos dėl aukštai kupsančių, brezentu aptrauktų lagaminų, pilna galvų, tai pasirodančių, tai vėl išnykstančių, trupinanti gatvės grindinį, kiekvieną akmenį paverčianti skiltuvų, jis rėždavo kaip padukų sėminę, žerdama lik žaizdras kebirkštis, vietoj dūmų apgaupta dulkių debesio. Šis baisus triukšmas merginoms buvo pramoga, favoritė sušuko. Na ir bilda, sakytum, kas trauktų didžiausią krūvą grandinių – Vienas iš tokių ekipažų, vos matomas pro guobų tankynę, akimirkai sustojo, paskui šuoliais nulekė. Fantina nusistebėjo, kaip keista, pasakė ji. Aš maniau, kad ekipažai niekomet nesustoja kelyje. Favoritė gūštelėjo pečiais. Ta Fantina stačiai mane stulbina. Aš kartais nueinu pas ją tik iš smalsumo. Jis stebisi pačiais paprasčiausiais dalykais. Na, įsivaizduok, aš esu keleivė, ir pasakau Dilišano palidovui. Aš einu pėščia pirmin, o jūs, važiuodamas pro krantinę, mane paimsite. Diližanas važiuoja, mane pamato, sustoja ir paima. Šitaip labai dažnai atsitinka. Tu, mieloji, visai nepažįsti gyvenimo. Šitai praėjo kiek laiko, staiga favoritė krūptelėjo, tarsi pabusdama iš miego. Kasgi čia sušuko ji? O surprizas? Taigi, taigi, pritarė dalyje. Kurgi tasai garsusis siurprizas? Kaip ilgai jie nesirodo, tarė Fantina. Vos spėjo Fantina liūdnai atsidusti, ištarusi šiuos žodžius, įėjo liokajus, kuris jiems patarnavo per pietus. Jis laikė rankoje kažką panašaus į laišką. Kas čia? paklausė favoritai. Liokajus atsakė. Tai raštelis, kurį tie ponai teikėsi jums palikti. Kodėl taip ilgai neatnešite? todėl, kad japonai, atsakė Liokajus, liepi laišką įteikti tik po valandos. Favoritė greitai išplėšė popierių Liokajų iš rankų, tai iš tikrųjų buvo laiškas. Keista, pratarė ji, adreso nėra. Bet štai kas užrašyta. Tai ir yra siurprizas. Ji greitai atplėšė laišką, atskleidė jį ir perskaitė, ji mokėjo skaityti. O mūsų mylimosios, žinokite, kad mes turime gimdytojus. Jūs nelabai nusimanote, kas tai yra gimdytojai. Civilinėme kodekse padorėme ir naiviame šitaip vadinami tėvas ir motina. Taigi šitie gimdytojai aičiuja ir dūsauja, šie senukai šaukėsi mus, šie geri vyrai ir žmonos mus vadina sunumis palaidūnais, trokšta, kad mes sugrįžtume – ir ketina mūsų garbei papjauti veršį. Būdami dorengi, mes jų klausome. Tuo momentu, kai jūs skaitysite šiuos žodžius, penki eiklų žirgai mus neš pas mūsų tėtukus ir mamytes. Mes danginami savais keliais, kaip yra pasakęs Bosiuė. Mes išvažiuojame, jau išvažiavome. Mes lekime į lafito glėbį, kaljaros sparnų nešami. Lafitas, Paryžiaus bankininkas, vėliau suvaidinęs žymų vaidmenį, pasodinant į saustą karalių buržuą Liujį Filipą Orleanietį. Liepos monarchijoje buvo ministro pirmininku, vėliau finansų ministru. Kaljaras, 17 amžiaus advokatas, garsiojo potijai mokinys. Norėdamas praturtėti, imdavosi genti pačias komplikuočiausias bylas. Mes lekime į lafito glėbį, kaljaro sparnų nešami, atseit žengėme į praturtėjimą per juridinę karjerą. Tulūzos diližanas mus ištraukė iš bedugnys, o bedugniai tai jūs, mūsų puikiosios mažiulis. Mes grįžtame į visuomenės pareigos ir tvarkos prieglopstį, grįžtame smageriščia, trijų lie per valandą greičiu. Tėvynė reikalauja, kad mes, kaip ir visi, būtume prefektais, šeimų tėvais, laukų sargais ir valstybės tarėjais. Taigi, reiškite mums gėlę pagarbą, mes aukojamis. Verkite mūsų neilgai ir nieko nelaukdomus į mūsų vietą susiraskite kitus. Jei šitas laiškas draskys jūsų širdis, tai jūs sudraskykite jį. Sudie,